wa ta'ala al-munazzal ala rasulihi sallallahu عليه wasallam aliyeshushiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam almutaabbad bitilawatihi ambao sisi tunamwabudu naye Allah tabaraka wa ta'ala kwa kuisoma Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul hasr anasema لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله تبارك وتعالى نسيما لو أنزلنا هذا القرآن كما لو سيسي تنقيش شيء قرآن على جبل لرأيته خاشعا تنقيش شيء قرآن جوا جبالي لرأيته خاشعا وتكتاكوا جبال فإن يكون نيكيب khashi'an mutasaddian min khashyati Allah inakuwa nyenyekevu kwa sababu gani kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndio Allah akasema tilka al-amthal anasema mifano ile hali linnas tunawapata mifano watu la'allahum yatafakkarun inaweza kwa wao wakafikiria na vile vile Allah tabaraka wa taala katika suratul waqi'a akasema wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin Allah tabarak wa taala katika suratul waqi'a anasema wa innahu latanzilu rabbil alamin asema hakika iliyoshushwa hiyo imeshotoka kwa Allah tabarak wa taala ambaye ni Mungu ulimwengu wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin nani ambaye alishonao alishonao jibril alayhi salam ala qalbika litakuna minal mundirin amemshusha nani amemshusha Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa moyo wake لتكون من المنذرين وكذلك مبون يوت على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين كلمة مبون وكيارام مبون كسا بمعنى القرآن هي هي شكرا كاللغة نجيني سبقوا إلا كاللغة كيارام نبيل بيلة كاللغة حديثة كبير صلى الله عليه وسلم أنا سامة ما من الأنبياء من نبيين ما من الانبياء من نبي سيكو متومه نكو متومه الا اوتيا اسمكو لفاني اليبيو اسا ما من الانبياء من نبي الا قد اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر اسا ما من الانبياء في كاتيكا متومه من نبي كاتيكا متومه مmoja الا قد اعطي من الايات اسمكو اليبيو كاتيكا كاتيكا ايه آمن عليه البشر ما مثله آمن عليه البشر هكونا مفناك أنباه وانا دام كن يقوى منه وإنما كان الذي أتيته وحي أوحى الله إليه أسمع إما وإنما كان إما كوى الأمون من المتوميهم صلى الله عليه وسلم ونسيما أتيته وحي أوحى الله إليه وحي أنباه الله تبارك وتعالى أن يتومي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه Mtume anasema fa arju natarajia mimi niwe na wengi wanaotanifuata siku ya kiyama. Imana Mtume sala sallam yeye anataka wafasi wengi wala ambao wanasoma Qur'ani. Lakini waislamu wengi Qur'ani hii walipa mgongo. Hasa ikaipasa kwa wote wafanye mazungumzie umuhimu wa Qur'ani. Umuhimu wa kitabu cha Allah tabaraka wa taala. وقال الله تعالى بلذيله الله تبارك وتعالى كتك الأنفال أكسيما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الله نسيما إنما المؤمنون نسيما أكيك وأمين وكوين الذين إذا ذكر الله بإن الله تبارك وتعالى أنا بتاجه wajilat qulubuhum mioyo yao inakuja kuogopa vinaona nafanya inapotajwa ambayo Qur'ani inapoposoma Muislamu Qur'ani inaposoma iathiri moyo wako ukiona kwa Qur'ani hii iathiri moyo wako jiulize mbona iathiri kwa sababu Qur'ani inaposoma inaathiri moyo ndio Allah tabaraka atasema innamal mu'minuna alladhi akasema innamal mu'minun asema hakika waumini الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فين الله تبارك وتعالى أنا قتاج وجلت قلوبهم ميوين أغب وعلى ربهم نتوكلون نكملون فإن هو ونقول يكتقمين وأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن وخاصته أخرجه ابن ماجه صحيح الألباني حديث كعب عن أنس بن مالك رضي الله عنه سمع قال صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم أنا سمع إنا لله تعالى أهلين من الناس يقول الله تبارك وتعالى أنا watu katika watu بمعنى انا watu wake katika nini katika قالوا يا رسول الله من هم Sallam akaulizwa je kina nani hao Sallam akajibu akasema hum ahlul Qur'an wa khassatu watu wa Qur'an wafasi wa Qur'an wasomaji wa Qur'an ndo hawa ndo ahlullah ndo watu wa Allah tabaraka wa taala wanaambao waangalia lakini waislamu wengi katika masala ya kusoma Qur'an wao wamekuwa wazembe wamefanya nini wao wamekuwa wazembe katika masala ya kusoma Qur'an bali kujishughulisha kulijua bali wao kwa wazembe zaidi inapasa muislamu wewe isionye kupita mwaka Qur'ani hujui hii ni aibu mbona katika masaili ambayo inaambatana na masaili dunia wewe uko mstari wa mbele hii ni masaili ambayo muislamu unapasa uyajua ni lazima wajibu hii ni faradhi ya kuwa Muislamu hii Qur'an ujue kuisoma. Lakini Uislamu wao wameshughulisha na dunia, wamefanya kwa dunia ndio wajibu kushinda dini yao. Hasa ikawa wao wanashughulika na mengine. Wengine katika magari yao wanaweka maanashidi hivyo. Wamedanganya na mashekha wengine na kuwa nashidi ni sawa na shidi bid'a, uzushi. Ishaghalu bihi walishughulika na maanasit Qur'an wakaeka kando utakuta mtoto anafanya anaimba anashika anazima lakini mwenye Qur'an hajui ila makosa ambayo waliofanya zaidi ukaita anashika islamia wakazira kwamba ni ashidi za Kiislamu Uislamu ndio mziki anashidi na mziki ni kitu moja hakuna tofauti bali wao watakuhalalisha anashindo kazita na anashinda islamia na hizo ni islamia kishai katika uislamu ujue anashinda wao walifanya wao waliweka nasid Qur'an wakaisahau naona kuta mtu hata sura al-Fatiha hajui kuisoma lakini anasida anaimba kitu ambacho ilikuwa ni wajibu ya kwa yeye ajue yeye hajui hasa muislamu wewe inaposhika kama na dini yako اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن يسمين القرآن فإنه يأتي يوم القيامة itakuja siku ya kiyama shafi'an li ashabihi itakuja kuombea msamaha watu wake waislamu wako na Qur'ani leo ishtaghalu bil anashid washtaghalu bil musika ولشغلك لو انا اسيت لبي لبي لو كشغلك انا مسيت اسامو كم دوكا يا ناس بانا مزيكي سك الاسلام واسلام هو مسيت ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله الله تبارك وتعالى كالكسورة اللقمان على 80 ومن الناس اللي كتكوات من يشتري له الحديث ورونونو ورونو شغليكا na pumbao za, za maneno ambayo ni mziki Ibn Abbas anasema sana mziki aina muslimun waislamu wako wapi leo ishtaghalu madha bil anasid al muslim wameshughulika na nini anasi na muziki leo hii huwezi kuingia katika gari ya muislamu ukutakuwa ameweka Qur'ani hasa wakala ni wachache Lakini ndio ndio unasikia ni maana shit anakuambia shekhe bana tuliza moyo mimi Qur'an haiwezi kutuliza moyo hii Qur'an hii ambao Allah anasema waqala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana huyu anaimba nyimbo za kufanya nini za kuwatii wazazi Qur'an tosha hii Qur'an hizo kufundisha kutii mzazi wako kwa kuimba nyimbo sasa kama muislamu yeye pia anaenda pale anakaa kumangalia mwanaume anaimba nyimbo ya adala durusmani katika darasa ambapo waislamu wao wanafundishwa dini yao hawakai waislamu lakini masaila ambao inaambatana na nyimbo na maana asili wao watakaa kule wasikize muuliza anapotoka pale umefaidika nini hakuna mastafada shay hajafaidika chochote bali amefaidika na zile rununu zile ambazo zilikuwa pale zinatolewa وقال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة صلى الله مجتمع قوم hawatakusanyika watu fi baiti min buyuti llah katika nyumba katika nyumba za Allah tabaraka wa taala yatluna kitabu Allah ونصوم كتاب الله تبارك وتعالى ويتدارسونه بينهم ونفندشنا كله كتابه إلا نزلت عليهم السكينة اسبقوا وتليبوا كسكيا واو وغشيتهم الرحمة نبيل ذي الرحمة كبانين يكوفوني كيا واو وحفتهم الملائكة na malaika vile vile kafani ni wao wakiwa kuwazunguka hao wale ambao wanafanya suru na kitabu Allah lakini hum wameshughulika na nini kitabu chake Allah tabarak wa taala kiweka kano wakaweka anashidi mbele na hata wakubwa wakaambiwa anashidi islamia wafalme wakazita wakaziita niambia anashidi za Kiislamu Musa sallam yemona azijui hizo ingekuwa za Kiislamu sasa mtufundisha sisi لكن رسول الله وليات ولمنون ناني الله تبارك وتعالى بمثل محمد صلى الله عليه وسلم واخرج جمع مسلم في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله تبارك وتعالى na vile vile imam muslim katika sahihi amepokea asema katika masala ambayo inaambatana na uongozi wa msikiti mwenye ambao yeye anapaswa kuongoza watu katika kuswalisha li kitabillah Ulama anafanya wao anajua kusoma kitabu chake Allah tabaraka wa taala. Hiyo ndio mfumo ambao Mtume amefundisha. Lakini leo hii angalia mfumo ule ambao upo. Yamduruna ila alqaba'il. Wanaangalia kabila si akrauhum walikuwa angalia vile jahilia ilivyoingia yaumul qawm aqra'uhum likitabillah yule ambaye anasoma kitabu chake Allah tabaka taala kwa sawa lakini wote walikuwa wao wanaangalia ni ndugu yangu ni kabila langu nafanya nini sijana mtambulizi Si hivyo huo sio msingi ambao Mtume sala sallam alituacha nao lazima turudi katika msingi ule ambao Mtume sallam alitufundisha ndio Allah tabaraka wa taala akamwambia mtu sallam fa illa yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum fa illa yastajibu laka kama hawatakujibu hawa ndio kwa wao wanena matamanio yao ndo hayo matamanio yao ambao unaposa wewe utangulize la ambao amehifadhi uona angalaka kabila lako na ndugu yako na vile vile katika fadhila ambayo inapatana katika sahibul Qur'an hafidhul Qur'an inda dafni fa sahibul Qur'an fi shan katika kuzika ule ambaye amehifadhi Qur'an vile vile anakuja kutangulizwa عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد أخرجه البخاري من الحديث حديث أن بكجال بن عبد الله أنا سيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين alikuwa yeye akikusanya kati ya wawili min qatla uhud katika wale ambao waliuawa katika vita vya Uhud thumma yaqul kisha nasema ayyuhum aktharu akhdhan lilquran yuko yule ambaye amehifadhi Qur'an zaidi idha ushira ila ahadihima anapoashiriwa katika mmoja wao akaelekezewa mmoja wao qaddamahu lahja nafanya na kwa kutanguliza kwa kumzika hivi katika fadhaila ambayo ino inafanya nini inapatikana katika nini katika hamla kitabillah katika wale ambao wanahifadhi kitabu chake Allah tabaraka wa taala lakini wengi hivi sasa katika masaila ambayo inaambatana hifdhul Qur'an waislamu wamezembea zaidi analia anasema ni ngumu bali ile kudharau zaidi anampeleka shule anaposhindwa shule ndio peleka madrasa hii ni ihtikali dini hii ni dini unadharau bali wengine inakuwa Qur'an ameipa karibu nusu saa peke yake utakuta kuanzia Jumatatu Jumatatu Jumanne Jumatano Alhamisi Jumaa na Sabti siku ngapi hizo sita mtoto anasoma dunia kutoka asubuhi mpaka jioni bali hata hiyo Jumamosi yenyewe anaikata vile vile anamwambia soma tu awazikishe na shule tu unakuta tunafanya mtoto Qur'ani haijui na miaka inaenda anaanza kuanzia class 1 mpaka anafika university hii sura al ajui kuisoma na mzazi hajali Ela jua أنت المسؤول عن هذا الولد هو لو توليزوا كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته كلكم راع كلا موجة نمتنجاجي نكلا موجة توليز كله تنجاجي كامو مزمبيا نتوتو أجوي اعلم أن الأسئلة أنت الذي ستجيب عليها kama wewe utakimbia jua kwa maswali yote utajibu wewe mbona mkimbiza na madunia mwisho anamkimbiza na PhD anakufa na wewe unakufa umebakisha nini ila au waladun salihun yad'u la mtu mama muombe atakuombea nini hajui dini wewe isha nafsa mzima nafsi yako kabla hujauliza na vile vile katika fadhail na Qur'an alhifadha min ashaitan inakuhifadhi na shaytan jihifadhi kabla hujafanya kabla hujavamiwa lakini muislamu anajisahau mpaka majini anapompata ndiye anakimbilia Qur'ani sasa na anafanya nini anakimbilia Qur'ani lakini alikuwa isomi pale nyuma majina amshika msichana wake au mtu wake katika jamaa zake asamita shekhi lakini mkabila kana yakrau alfaso bal la yaftau aslan bal yafumbui kabisa bali fi baiti wala salah katika nyumba yake swala hizo hamna sasa hizi mashaitani zinapenda sehemu ile amwekea na shirki kidogo nyimbo na zile hakuna mafi dhikri la azza akimtaja Allah tabaraka taala anaimba na sina naimba na kumtaja huko amejidanganya Allah tabaraka taala kumtaja si kumwimba amekwambia umtaje sema subhanallah walhamdulillah wala ila Allahu akbar atakwambia uimbe hapo Uislamu pale walifanya dini ya nyimbo hii dini ya Uislamu si nyimbo hii dini ya Uislamu ya kusoma si kuimba ana Buraira radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wasallam inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra fi suratul Salama anasema inna shaytani hakika shaytani yamshir anakimbia albayti alladhi yuqra fihi suratal anakimbia katika nyumba ambayo suratul baqara inasoma ndani yake lakini muislamu hata Qur'ani kuweka haweki mtoto anamwacha anaangalia mamuvi siku mzima na mchana mzima Qur'ani yakrauhu wala usaddid alayhi wala mtilim kazi ila kitu ambacho kinachohuzunisha zaidi utakuta kama hajaenda shule atapigwa la kama jana mmoja anazungumza mambo mshikila kuna shida eh? mtoto kama ni shule atamrusha saa kumi na nusu mimi nilikuwa nikishuhudia na macho yangu nikienda salata alfajr ambapo ni 4:45 ikielekea 5 unakuta mtoto yuko nje na surali fupi baridi kali lakini ako tayari afanya nini nakupa na baridi lake msala lake ameka kwa shule ni aujab kushinda ni salata al-fajr anaona fadhali hawai kule shule lakini swala ya fajr anafanya nini akosa sasa ajiulize Qur'an atasoma saa ngapi sasa hii ni maswali ambayo Muislamu jiulize mbona dini yako ulidharau kiasi hicho ikawa madaris akiona mtoto anayefuata Qur'an anasema bana huyu atapata kazi hakadha aqwalu muslimin atafanya nini huyo hatapata kazi wangapi na wangapi ambao wamesoma dunia na leo hii hawana kazi al-arzaq yadillah hizi riziki ambazo watu wanazo ni kwa mikono yake Allah tabaraka wa taala ndio huwa alladhi yuqassim yeye ndio mwenye kugawanya sasa usijidanganye ukasema kwa nini ukiingia huku na huku بارك الله لي ولكم القران العظيم ونفعنا إياكم بالصلاه والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من اول سوره الكهف عصم من الدجال اخرجه مسلم عليه وسلم حديث لو مكيا في درداء نسمع قال صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر ايات ولما تفاين اتهفاد ايه 10 من اول سوره katika mwanzo wa suratul kahfi usima mina dajjal anafadhana nani na masihi nani masihi dajjal allah anamfadhana إيه hii ni suratul kadhi ambayo ni katika sunna katika yaumul juma mtu asome lakini wengi utakuta ana aya hata moja mifano. baada hata suratul qisari hizi ikhlas falaq nas utakuta muislamu hadi ifadi yuko tu wala kingia msikitini atona misabu na kiaramu natafuta kizuri soma Al-Qur'an nazala bilugha bilisan arabi mubin hii Qur'an hii imeshuka lugha ya Kiarabu ni lazima usome lugha ya kulingania watu ikiwa Qur'an hujui usilinganie wakai Qur'an hujue kuisoma hii hii katika makosa ambayo baadhi duaa wanakosea Qur'an anasoma katika lugha ya Kiswahili na lugha ya Kizungu la Hii Qur'an unasoma katika lugha ya Kiarabu kama vile ambavyo ilivyoshuka. Hivyo ndivyo mafunzo yake Mtume صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود كما من مضاء القرآن لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله عبد الله بن مسعود أنا لا يسأل عبد عن نفسه هاتوليزا mja kulingamana nafsi yake illa alquran isipokuwa Qur'an fa in kana yuhibbu al-Qur'an ikiwa yeye Qur'ani hii anaipenda fa kama Qur'ani hii anaipenda hii ni dalili ya kuwa yeye anampenda Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake hii ni katika ni katika mafunzo mafunzo ya masahaba ridwanullahi alayhim ambao muislamu inampasa apate mfumo huo mfumo wa masahaba ikiwa Qur'an wewe unaipenda je unampenda Allah tabarak wa taala nani na mtume wa kalimani kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an ameushanana mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akasema masahaba sababu ni قال خباب بن أرد خباب بن أرد أنا سيما تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه خباب أرد أنا زم تقرب إلى الله ذكر دشك الله سبحانه وتعالى بما استطعت فهمت توتا أمبتوا أمويز فإنك لن تتقرب إلى الله هنت أمبتوا أمبتوا الله تبارك وتعالى بشيء أحب إليه هو ذكر دشك وإيه ومنين أمبتوا أمبتوا أمبتوا أمبتوا أمبتوا الله سبحانه وتعالى hasa katika mambo ambayo wewe ukitaka kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala alquran katika siku nzima jiwekee muda baada alfajr soma au baada salat adhuhur au alasr au almaghrib au alisha soma isiwe inapita siku ya Qur'ani hauna muda wake hata watoto wako vile vile wape muda katika siku kuna baadhi ya wazazi wanaruhusu kosa kumi kwa sababu ya Qur'ani kabla ajenga shule na mambo yanini anaweka mwalimu anakuja kufundisha kufundisha kisha baadaye anampeleka lakini wengi waislamu wao shaghalu anfusahum bidunya wa shaghalu abnahum bidunya khabu wa khasiru wale fanini wao walishughulika na dunia wakashughulisha watoto wao na dunia wakaenda hasara wote sasa unaona mtoto wa kwanza mpaka wa mwisho ana athari min athari ana athari katika athari za nini za dini lazima muislamu athari katika athari za dini katika familia yako ipatikane ndani yako hii athari lazima fanye ipatikane usio mwenye kushughulika na nini na dunia ukapotea zaidi rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala